Apirilako eta iruditu gaur artea da eta hau berrion albistegia duzuen e berriozar irratiaren albiste eman kizuna. Apirileko osoko bilkura eginen du berriozarko udalbatzak bihar. Beti bezala hilabeteko azken, aste azkenean oiko osoko bilkura egingo dute berriozarko udal taldeek. Apirileko bilkuran hainbat puntu interesgarri jorriatuko dira. Besteak beste udal abokatuaren eta prokuradorearen izendapena egitea epaiketa batean agerraldi bat dela eta aurrekontuaren aldaketa bat eta baita talde sozialen sozialistak aurkeztutako mozio bat ere, hezkuntza kalitatearen hobekuntzarako lege organikoari buruzkoa. Itzordua, biari zanenda, agriatxaleko seiter dietan, berriozarko udaletxeko bilkura aretoan. Eta hain zuzen udal kontu eta sari garela Nafarrako udal ezberdinen sorduntze datuak ezagutu genituen berriki berriozar da, inolako zorrik ez duen udaletxe bakarrenetako bat. Oro har Nafarroako udalen zorra irureunda kakotx bat milioi eurokoa zen 2008ko abenduaren hogeita maikan. Zifra hau aurreko urtekoaren oso antzekoa da, orduan irureunda bost kakotx bederatzi milioi euroko zorra pilatu baitzuten Nafar udalek. Estatu Espainoleko hogasun eta administrazio publikoko ministerioak zabaldutako datuak dira hauek. Udalerri zudalerri Iruñeko udalaren zorrak gora egin du nabarmen azken urte betean, 2011ko larogeita bederatzi milioi euroko zorriatik eunda bost milioira pasa baita. Halako zorrek atentzioa ematen dute batez ere zizur nagusia edo berriozar bezalako herrien zorpetze datuekin alderatuta. Gure herriari dagokionez milioi bat euro milioi bateko zorra izatetik 0 izatera pasada da urte beteren buruan. Mendialdea bat eskola jardunaldi jarraia ezarri lezake datorren ikasturteari begira. Mendialdea bat zentroko ikasleen ehun bat gurasok batzarre egin zuten iragan astean, zuzendaritzak datorren ikasturterako diseinatu duen jardunaldi jarraiaren proiektua ezagutzeko. Egitasmoa aurrera ateratzen bada Iruña herrian alakorik egiten duen lehen zentroa izanen litzateke Berriozarkoa. Mendialdea bateko zuzendaritzak azaldu duenez, Nafarroako gobernuaren hezkuntza departamentuak eskola garraioak kentzearen ondorio izan da erabakia, uzuzen arabera, ondorio ekonomikoak eta antolatkuntzakoak pairatu behar izan dituzte familiek neurri horrekin, eta horregatik diseinatu dute jardunaldi jarriaren plangintza, familia eta lan bizitza bateratzea albidetzen duelako eta ordutegi malgutasuna errazten duelako. Eta orain kirolarekin lotutako zenbait berri aipatuko ditugu heldu den larun batean, minus bali otasunak edo gaitz psikolo psikikoak dituzten aurren mesederako pilota eh, jaialdia jokatuko da berriozarko frontoia. Berriozarren sortu berri den Toto Txokoa izeneko diru irabazi asmorik gabeko erakundeak pilota jaialdi benefikoa antolatu du datorren larun baterako apirilak hogeita zazpi. Saioa arratsaldeko bostetan hasiko da berriozarren Lasarko pilota eskolaren parte hartzearekin, erakustaldia eginen dute bizi eta horren ostean pilotari profesionalek partida jokatuko dute. sagirek bost euroko prezioa izanen dute, eta lehiatilan bildutako diru guztia, minus baliotasunak edota gaitz psikikoak dituzten neska terapia alternatiboak egiteko materialak erostera bideratuko da. Berriozarko hogeita lau orduko txapelketaren izena emateko epea gaur hiriekiko da. Berriozarko hogeita lau orduko txapelketaren hogeita sei garrien edizioan parte hartzeko izen emateko epean e, apirilaren hogeita bitik ekainaren amabosteran bitartean egonen da zabalik. Txapelketan aritzeko gehienez amabost jokalarik osatutako taldeek eunda amar euro osa, o, ordaindu beharko dute eta informazio gehiago jasonai baldin baduzue bazkez mila sortzireunda amar arroba elbide elektronikora idatz dezakezue. Bazkes mila sortzerundamar abildua hotmail.com. Zabalik da, areto futbol txapelketan izena emateko epea. Mendialdea klubak eta berrio zarko udalak antolatutako areto futbol txapelketan izena emateko epea zabalik dago ere apirilaren hogeita marrera bitartean. Gehienez, amabost jokalarik egin alizanen dute inskripzioa eta talde bakoitzak eunda irurogei euroko kuota ordaindu beharko du. Informazio gehiago eskuratzeko, mezu elektroniko bat bidali behar duzue, e, lehen aipatu dugun, elbide berberera bazkez mila sortzerundamar abildua hotmail.com. Torai, mendialdea elkartearen saskibaloiko maila saskibaloiko maia ezberdinen emaitzei erreparatuko diegu e, kade, gizonezkoen eh, KDT mailan e, berriozarko taldeak, mendialdea taldeak, eguesi barrien kontra, jokatu zuen, eta irabazi egin zuen hogeita emeretzi eta berri hogeita maika. Gizonezko aur taldeak tafaiak izan zuen aurrez aurre, mendialdea eskolan jokatu zuten, berrogeita amaika, hogeita amar, irabaziz. Eta nesken preinfantil taldeak, oberena izan zuen aurkari, zizurren jokatu zuten, eta berriozartarrek galdu egin egin zuten hogeita bi eta emeretzi estu batengatik. gatik. eguraldiaz mintzatuko gara. Orain eguraldia hobetuz joango da, goizean goizetik giro eguzkitsua nagusituko da, temperatura igo egingo da, eta lurralde osoan amabos garradutik gora kokatuko dira beroenak. Eta hau izan da guztia, gaurko albistegeari dagokionez informazio gehiago atozen orduetan Berriozari irratiaren sintonian fmko ko eun.sortzian edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.